Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovim našim emisijama govorimo kako vjernik i vjernice, musliman i muslimanka da očiste svoje srce, da sa čistim srcem dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorimo o prijeko potrebnim osobinama koje svaki vjernik i vjernica moraju imati u svome srcu od iskrenosti, ubjeđenja, strahopoštovanja, nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, istinskog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zadovoljstva njime i sl. Međutim, isto tako, neophodno je govoriti i o lošim osobinama od kojih vjernik i vjernica moraju da čiste svoje srce. Te osobine nikako, ni u kom slučaju ne smiju se naći u vjerničkom srcu. Jer prisustvo tih osobina može da negativno utiče na sve prethodne pozitivne osobine. Jedna od najopasnijih tih loših osobina – koja se dakle ne smije ni u kom slučaju naći u vjerničkom srcu, te osobine moraju se iščistiti iz svoga srca, jeste i slijedjenje strasti. Strasti koje čovjeka postiču na zlo i kojima se kasnije čovjek prepušta. Strasti su osnova svake smutnje i sumnje. Strasti su razlog svakog belaja. Strasti su razlog stramputice, odlaska s pravog puta u zabludu. Strasti su razlog obožavanja svih drugih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Strasti su razlog ulaska u vatru, u džehennem. Zbog toga ova osobina ne smije se nikako naći u vjerničkom srcu, odnosno mora da se umanji svede na minimum i ni u kom slučaju vjernik se ne smije prepuštati svojim strastima koje ga postiču na zlo. Zato naši ispravni prethodnici upozoravaju na slijedjenje strasti. Pa kaže Ebu Hazim, rahimehullahu ta'ala, bori se sa svojim strastima kao što se boriš sa svojim najljućim, najopasnijim neprijateljem. Bori se sa svojim strastima, nemoj se prepuštati svojim strastima, ne vjeruj im kao što ne vjeruješ, kao što se boriš sa svojim najopasnijim, najljućim neprijateljem. Omer Ibn Abdilaziz rahimehullahu ta'ala je rekao najbolja borba jeste borba sa svojim strastima. Najbolja borba jeste borba sa svojim strastima. Tačno, ukoliko čovjek ukroti svoje strasti, obuzda svoje strasti, onda zasigurno on će moći boriti se i sa svima drugima. Međutim, ukoliko odadne sebi oduška, ukoliko se prepusti svojim strastima, ne bude ih nadgledao, ne bude ih pratio, ne bude ih obuzdavao, zasigurno on neće biti spreman ni da se bori protiv drugih ostali. Zato zasigurno najbolja borba i najbolja vrsta borbe jeste dakle borba protiv svojih strasti. Sufijan Theuri Rahimehullahu ta'ala je rekao najsnažniji čovjek jeste onaj koji savlada, obuzda svoje strasti. To je najsnažniji, najbolji čovjek. Zbog svega toga neophodno je govoriti o strastima. Također i Kur'an mnogo govori o njima. Na 24 mjesta spominju se strasti u Kur'an i Kerimu i kaže veliki islamski učenjak, komentator iz reda generacija ashaba, najučeniji čovjek u poznavanju značenja Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže na sva ta 24 mjesta strasti se spominju po Na sva ta 24 mjesta spominju se strasti koje postiču čovjeka na zlo. Na sva ta 24 mjesta Allah subhanahu wa ta'ala kori, kori strasti. Također, treba govoriti o strastima treba savjetovati kako da čovjek obuzda te strasti jer malo ko se spasio strasti. Malo ko je uspio obuzdati u dovoljnoj mjeri svoje strasti. Za strasti se u arapskom jeziku kaže i koristi termin heva. Za strasti u arapskom jeziku koristi se termin heva. Kaže Đorđani, rahimahullahu ta'ala, heva ima značenje naginjanja, priklanjanja duše prohtjevima u kojima ona pronalazi svoj užitak. Ibn al Džavzi Rahimehullahu ta'ala definiše strasti pa kaže strasti su u stvari naginjanje čovjekove prirode sklonosti prema onome što im odgovara, prema onome što odgovara čovjeku, za čim je li on žudi, s čime se slaže njegova duša, s čime ona saglasna. Ibn al Qayyim rahimahullahu ta'ala pod strastima komentarišući riječ heva kaže da je to naginjanje duše prema nečemu, dakle prema onome uglavnom što ona voli. <clears throat> I dakle, neophodno je naglasiti da je ovdje riječ i govorimo o strastima koje čovjeka postiču na zlo. Strastima kojima se čovjek kasnije prepušta i putem njih, zbog njih govori loše riječi ili radi loša djela. Kod čovjeka postoje i druge strasti. Ono što ga postiče na dobro, o tim strastima ne govorimo. Doista kod čovjeka postoje i strasti, postoje sklonosti ka dobru i o njima ne govorimo. Naprotiv, to su pohvalne strasti i neophodno je da takve strasti postoje kod čovjeka – Kao što kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Dakle, ovdje je riječ o tim pohvalnim strastima u ovom hadisu. Sve dok vaše strasti ne budu slijedile ono sa čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. To su pohvalne strasti i o njima ne govorimo sada. Govorimo o strastima koje čovjeka postiču na zlo, kojima se čovjek prepušta, kasnije po njima govori ili radi. To su dakle te pokuđene strasti na koje upozorava Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu na 24 mjesta. Poslušajmo neke od kur'anskih ajeta da vidimo koliko su doista opasne strasti i šta sve mogu učiniti strasti od čovjeka, dokle sve mogu ga dovesti ukoliko se prepusti njima, ukoliko strasti ne uzme za svoga najopasnijeg, najljućeg neprijatelja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obraćajući se Davudu, alaihi salatu wasalam, a on je bio poslanik, vjerovjesnik. Njemu se Allah subhanahu wa ta'ala obraća i upozorava ga na strasti. Dakle, čak njih, vjerovjesnike, poslanike, ukoliko bi se oni prepustili strastima, strasti bi ih mogle odvesti na stramputicu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja Davudu inna dja'alna ke halifetem fil ard, fahkum bejne nasi bil haq, wala tettebil hawa, fayudillaka an sabilillah o davudu mi smo učinili te namjesnikom na zemlji mi smo učinili da ti budeš naš namjesnik na zemlji da sprovodiš dobro da naređuješ dobro zabranjuješ zlo da sudiš među ljudima pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o Davudu, mi smo te učinili namjesnikom na zemlji, pa sudi po istini među ljudima. Ljudima presuđuj po istini. وَلَا تَتَّبِي الْهَوَا I nemoj da slijediš strasti, pa da te strasti odvedu s pravoga puta. Ne slijedi strasti kako te one ne bi otvele s pravog puta. إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ A oni koji skrenu sa pravoga puta, sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta, njima pripada žestoka kazna na sudnjem danu zbog toga što su zaboravljali dan u kojem će izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što se Allah subhanahu wa ta'ala obraća Davudu, alaihi salatu wasalam, jednom od svojih vjerovjesnika i poslanika kojima je objavio knjigu Zebur, kojim je objavio knjigu Zebur njemu Davudu, Allah subhanahu wa ta'ala isto tako obraća se Muhammedu sallallahu alaihi wasalam, najodabranijem vjerovjesniku i poslaniku. Da vidimo kako se njemu obraća Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju strasti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا Mi smo tebi odredili pravac u vjeri. Mi smo ti propisali šarijat. Ne može se svakako ponašati i vladati u vjeri. Mi smo tebi, o Muhammede, propisali pravac u vjeri. <clears throat> propisali ti šarijat, <clears throat> pa ga ti slijedi i nemoj da slijediš strasti onih koji ne znaju. Ne slijedi strasti onih koji ne znaju, doista ti oni sutra na sudnjem danu neće moći pomoći protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, gdje će biti oni koji slijede svoje strasti, oni koji se prepuste svojim strastima koje ih na zlo navode. Koje je zlo? Da se raziđu sa šerijatom, da se raziđu s pravcem kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, propisao svome vjerovjesniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Biće protiv Allaha, Pa svaki onaj koji odstupi od pravca Muhammeda sallallahu alaihi sallam taj slijedi strasti. Taj je u strasti onih koji ne znaju, strasti neznalica. I neznalice najviše se prepuštaju svojim strastima. I neznalice najviše govore i rade po strastima. Zato, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajtu naredio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da se drži pravca kojeg mu je Allah odredio, da se drži i pridržava šerijata. Svaki onaj koji želi da se spasi strasti, svaki onaj koji želi da se spasi neznanja, svaki onaj koji želi da se spasi tabora, skupine, stranke koja će biti protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, neka i on slijedi pravac Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Također, ponovo, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قد ضللت اذا وما انا من المهتدين reci ja ne slijedim vaše strasti ako bi slijedio ja bih skrenuo s pravog puta i ne bi bio od upućenih reci obznani, ja ne slijedim vaše strasti. Ja ne slijedim vaše strasti, ja slijedim ono što mi dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala strasti. Čuli smo u prethodnom kuranskom ajtu, dolaze od neukih. Dolaze od neznalica. <clears throat> Dočim objava dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala i to je ono što treba slijediti. Reci o Muhammede, obznani, ja ne slijedim vaše strasti ako bi slijedio nakon što mi je došla objava, ja bih bio na stran putici. Ne bih bio od upućenih. Nema čovjeka da je više zalutao, skrenuo s pravog puta od onoga koji, koji slijedi svoje strasti, koji se prepusti svojim strastima, a u mogućnosti je da se poduči. U mogućnosti je da ima znanje. Znanje mu dolazi, on ostavlja to znanje i slijedi stran puticu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَا بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ A ima li nekoga da je više zalutao od onoga koji slijedi svoje strasti mimo znanja? Ima li nekoga da može više zalutati od onoga koji se prepusti svojim strastima, a u mogućnosti je da se poduči. Znanje mu je na domak ruke. Ne slijedi uputu od Allaha subhanahu wa ta'ala slijedi svoje strasti. Doista Allah subhanahu wa ta'ala neće uputiti nasilnički narod. Onaj narod koji se prepusti svojim strastima. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Pogledajmo, dakle, mnoštvo ajeta upućeni su Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam prvenstveno zatim njegovim sljedbenicima. Ajeti koji govore o opasnosti i strasti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ako bi ti slijedio strasti nakon što ti je došlo znanje od Allaha subhanahu wa ta'ala, doista bi ti bio od nasilnika, od nepravednika, od zulumčara. Onaj koji slijedi strasti, on je zulumčar. Jer strasti, te loše strasti čovjeka postiču na zlo, na nasilje, na nepravdu, prije svega nepravdu Allahu subhanahu wa ta'ala da uzme nekoga drugog za Boga, da obožava nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala spominje strasti čovjeka kojima ukoliko se on prepusti i preda, mogu ga dovesti do prezrenog stanja. Onoga koji se prepusti svojim strastima, skrene s pravog puta, zatim odvraća s pravog puta, bori se protiv onih koji su na pravom putu. Zbog čega sve? Zbog strasti. Njegov primjer Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-A'raf. Njegov primjer je kao primjer psa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعْ هَوَا Da smo mi htjeli, mi smo ga mogli uzdignuti na visoke položaje. Međutim, on se ostavio vjere. Prikovao se za Dunjaluk. Zaslijepljen je bio Dunjalukom. Želio je Dunjaluk i slijedio svoje strasti. Strasti koje su priželjkivale Dunjaluk. Njegove strasti naginjale su ka tom Dunjaluku. Žudjele su za tim Dunjalukom. Pa se ostavio vjere. Spominje se u komentarima da je ovdje riječ o čovjeku koji je živio za vrijeme Musa alihi salatu wasalam i bio je mnogo učen. Dova mu se primala, pa su zlobnici, neprijatelji Musa alihi salatu wasalam došli njemu, dakle bio vjernik, došli njemu, obratili mu se sa zahtjevom budući da se njegova dova primala, da dovi protiv Musa alihi salatu wasalam za uzvrat oni će mu dati mnogo imetka. Daće mu ogroman imetak. Pa su njegove oči zasijale kada su ugledale taj imetak ispred sebe. Duša poželjela taj imetak i počeo da upućuje dovu protiv Musa alihi salatu osam. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala pogledajmo kako spominje. Da smo htjeli, mi smo ga mogli uzdignuti na visoke položaje, odnosno da je on htio vjeru, da se pridržavao, da je ostao na vjeri, mi bismo ga uzdigli na visoke položaje. Međutim, on se prikovao za dunjaluk i slijedio svoje strasti od teba hava i slijedio svoje strasti, pa je njegov primjer فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ Pa je on počeo slijediti svoje strasti koje su žudjele za tim dunjalukom i njegov slučaj je poput slučaja psa. Ako ga potjeraš, on isplaže na jezika dahće, a ako ga se okaniš, ostaviš, on opet dahće. Onaj koji se povede za svojim strastima, koji svoje strasti uzme za svoju vodilju, njegovi postupci će biti daleko od razboritosti, van svake pameti Kao što nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Kahf. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَا هَوَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا I ostavi onoga, ne slijedi onoga, ne druži se s onim čije srce nehajno prema nama, koji je nemaran prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom spomenu i koji slijedi svoje strasti zbog čega su njegovi postupci daleko od svake razboritosti. Čovjek može toliko da se prepusti svojim strastima, ne bude li ih nadgledao, ne bude li ih obuzdavao sa znanjem, bogobojaznošću, vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Strasti ga mogu odvesti toliko daleko da uzme drugog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I mi vidimo nažalost, omladinu, ponajviše. Kako futbalerima, pjevačima, ovima ili onima padaju na seđdu. Padaju na seđdu. Uzimaju ih za svoje idole. Uzimaju ih za svoje bogove. I nama je dobro poznato, čujemo često, riječ od koje se vjerničko srce stišće. Kako se za mnoge kaže obožavam, obožavam ovo, obožavam ono. Allah subhanahu wa ta'ala jedini se obožava. Te riječi govore, te postupke rade drugima i pred drugima. Zbog čega? Zato što njihove strasti ih postiču na to. Strasti čovjeka mogu odvesti toliko daleko da drugoga uzme za svoga Boga. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala اَفَرَعِيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ hawa Jesi vidio onoga koji je svoje strasti uzeo za svoga Boga? Jesi vidio onoga koji je svoje strasti uzeo za svoga Boga? Ima ljudi koji svoje strasti uzimaju za svoga Boga, odnosno njihove strasti žele da se on pokorava tom i tom, da pada na seždu tom i tom i on to i čini. On se prepušta, odaziva svojim strastima. Kaže Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, to je licemjer koji ništa ne poželi, a da to i ne uradi. Za koga nema prepreke, za koga nema zabrane, sve što želi to uradi. Znači im njegova duša haje strasti na šta ga postiču, on to i radi. Zato dakle strasti su opasne strasti su u, stvar, u stvari razlog svakog problema, svakog belaja, svake stramputice. Zato kaže veliki islamski učenjak Imam Ahmed ibn Ali al-Makrizi koji je bio šafijskog mesheba, ako razmisliš, shvatit ćeš da onaj koji obožava kipa, u stvari ne obožava njega, ne obožava kipa, već obožava svoje strasti koje ga postiču na to. On obožava svoje strasti koje ga postiču na to. Zbog toga vjernik i vjernica trebaju da prihvate svoje strasti, strasti koje postiču na zlo, da ih prihvate za svoga najljućeg, najopasnijeg neprijatelja. Da se bore s njima protiv svojih strasti kao što se bore protiv najljućih neprijatelja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u borbi s našim strastima, da ih dobro upoznamo, da ih svakodnevno kontrolišemo i da svoje strasti obuzdavamo, usmjeravamo ka onome s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, ne bili smo upotpunili svoj iman.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 Oh.